So yun, uh, one-sided love affair ka ba? Alamin. Okay, so nandito number one, ulitin ko lang. Hindi siya masyadong nagtatanong sa iyo ng mga personal questions. Okay, wala siyang masyadong uh, tinatanong sa iyo para mas makilala ka. Okay? Wala siyang interest or interest sa buhay mo. <laughs> Napaka-indifferent niya. Okay, so yun. Number two, mm, hindi ka hindi niya pinaparamdam sa iyo na parte ka ng kanyang uh, future, hindi ka sinasabay sa kanyang plano uh, at uh, sa paggawa ng mga plans niya in the future, wala kang kasama. So that's number two. Number three, uh, laging ikaw ang uh, nag-start ng uh, conversation, ikaw nag-roll uh, action para mag-roll ang isang uh, samahan niyo. Ikaw lagi nag-text, ikaw lagi nag ah, tumatawag, ikaw ang laging nag-start ng conversation, ikaw ang nagpaplano ng date nyo, ikaw lahat ng effort na dapat na siya rin naman. Okay? So, yan ang first three natin na naputol tayo. Number four na tayo. Sana nandito na yung mga iba. Okay, at uh, ayoko naman na maputol tayo. So, Jocelyn, thank you for uh, uh, Coming back. Okay, nandito nga. Yes. So number four na tayo. Um, like kanyang ano, although syempre may conversation naman kayo, may usapan kayo, may... Uh, pero bihira kanyang tanungin ang uh, opinion mo. Okay, kung ano ba yung mga, ano ba yung mga thoughts mo or opinion mo sa mga bagay-bagay. Um, parang hindi ka talaga you, you don't matter sa sa ka-partner mo. Okay, yung uh, thoughts mo, yung mga uh, yung mga iniisip mo, yung masasabi mo, parang uh, wala siyang interest sa anumang bagay na masasabi mo sa kanya or sa inyong uh, sitwasyon or sa inyong uh, relationship. So yun, wala. Parang uh, wala siyang tiwala sa iyo. Parang tingin niya sa iyo parang ang bobo mo. <laughs> Ay, sorry kung uh, na na-feel mo 'yan at nararamdaman mo 'yan. Uh, so yan ang number 4 natin, okay? And uh, number, yung mga kakarating lang, hindi nyo narinig yung 1 to 3, yan ang number 4 natin. Balikan nyo na lang yung mamaya. And number 5, uh, ah, tuloy-tuloy tayo kasi ayoko naman puputol ulit. Number 5, um, laging uh, nakikipag-compete ka sa oras niya. Okay? Uh, oras niya, kasi lagi siyang uh, kasama niya yung mga kaibigan niya. So, bale, nakikipag-compete ka sa oras niya with his friends. Okay? hindi mo kailangan dapat makipag-compete sa ano eh, sa uh, oras ng iyong kapareha. Okay? Ang uh, kailangan mong uh, ah, i ang partner mo na yeah, magkaroon siya ng sarili niyang uh, individual life. Kaso, syempre, ang um, he decided to uh, be with you sa relationship na yan. So, he has the uh, responsibility to give you time. Okay? Uh, hindi yung uh, magmamakaawa ka sa oras niya, yung uh, uh, magmamalimos ka ng oras niya. Okay? Hindi yon Kasi lagi siya nasa labas ng uh, mga kaibigan niya. Ikaw, nakakalimutan ka niya. Okay? So, kapag ganun, um, nafe-feel mo na yung uh, ganyan, ibig sabihin hindi balanse ang uh, relationship nyo at kailangan yan maayos. Okay? Kasi laging tatandaan, kaya ka pumasok sa isang relationship dahil dalawa kayo. Hindi ka lang isa. Right? That's number five. Number six, um, hindi niya uh, iniisip na kailangan niyang uh, ah, i-reciprocate o ibalik sa iyo ang mga romantic gestures mo. Amo, ano ba yung mga romantic gestures na sinasabi? Yung mga kagaya ng uh, mm, holding hands, that's a gesture. Yung uh, pag-whisper mo, pag uh, pag uh, sabi mo pag ano, bulong mo sa kanya na mahal kita. I love you. Mga ganoon. Wala. Ikaw lang gumaganyan. <laughs> <laughs> ay, ay, ay. Okay, so uh, laging ano, um, halimbawa ikaw laging nagbibigay ng regalo, kahit mga simple gifts man lang, wala man lang siya maibalik sa iyo. Okay, and uh, wala, hindi mo na-feel yung treatment na binibigay mo sa kanya. Laging ikaw, wala talaga siya. So that's number f- uh, six. Um, wala siyang uh, binabalik. Hindi niya nire-reciprocate ang mga gestures na pinapakita mo sa kanya. Number seven, hindi ka niya pinaparamdam na ikaw ay secure sa inyong relationship. Okay? Hindi mo nararamdaman na ikaw ay nasa magandang uh, place kapag kasama ang uh, partner mo. Okay? Ang uh, ang relationship mo uh, halos araw-araw lang ay parang uh, ano, tingin mo parang anytime pwede na lang tumaob eh. So yun. So, like nag-iisip, ano ba, ano ba kami? Um, ano bang nangyayari sa amin? Saan ba kami pupunta? Ang um, lagi mong uh, <laughs> nakikita ng uh, rason para mag-second guess ka. Parang lagi kang magtatanong sa halaga ng iyong relationship. So, yan ang number seven. Um, hindi ka secure sa inyong relationship. Okay? Uh, malapit na tayong uh, matapos ng uh, mga signs na yan. Pero, batiin ko lang muna kayo dito ha, madali lang kasi ayoko naman yung masayang yung pag-message niya. Uy, nandito sila lahat. Si Jocelyn uh, ah, Rayman de la Cruz, nag-hello siya. Si Sheldon, hi! Bumalik sila, oh. Thank you so much. Si Mitch ah, de la Paz, si Niza. Okay, Mello, hi! Alright, yun. So, yan ang uh, first seven natin. Meron pa tayong dalawa. So, i-share nyo naman sa akin, kamusta ba? Nasa ganito ba kayong relationship ngayon? Napagdaanan nyo ba yan? Or may kakilala ka bang ganyan? Anong masasabi nyo kapag ganon? Kapag uh, sa tingin mo ang lalaki o kapareho mo ay kanya na. Kung uh, ikaw ay lalaki, nanonood ngayon, it happens ha. Ah. Nangyari din yan sa lalaki. Na yung babae ang uh, walang uh, masyadong pake. Eh? One-sided love affair din. Yung lalaki yung laging nagbibigay ng uh, pagmamahal sa babae. It happens. Kasi I could tell kasi it happened to me many times. <laughs> <laughs> in the past. Hmm. Yum, yum, yum, yum, yum, yum. <laughs> Babalik ka naman yung mga kwentong ganyan. Ayun, ayun, ayun. So, let's move on. Number eight. Hindi ka, hindi talaga siya concern. Okay? Uh, kung ano man yung ikaw. Kanina, na- na-mention ko, hindi ka kasama sa kanyang plano. 'di ba? Pero siya naman, hindi siya concerned sa iyong mga plano. Wala siyang pakialam sa goals mo at sa mga plano mo sa buhay. Kung ang isang tao ay totoong nagmamahal talaga sa iyo, okay, ang papakita, lagi niyang ipapakita, paparamdam sa iyo na ang meron kang ah, place uh, sa future niya at siya naman ay uh, papakita niya may interest siya sa future mo. Okay? So give and take eh. So, yung personal goals mo, yung mga plano mo, interesado siya dapat siya malaman kasi nakikita niya na makakasama ka niya in the future. Okay? Kapag uh, ganun, uh, wala. Ano pa mga ba? Ano, ano pang reason para magsama kayo? Di ba? So, sa tingin ko naman, hanggat maaga pa kung ganyan na siya, putulin mo na yan kasi habang uh, ah, dum- du- tumatagal, lalong bumabaon yung uh, relationship niyo, yung samahan niyo tsaka yung uh, feeling mo sa kanya lalong tumitindi, mas mahirapan kang mag-move on kapag ganun na nag-decide na siyang hindi pala talaga ikaw ang gusto niya. So ngayon pa lang pag nakita mo na yung mga signs niyan, start ano, uh, first uh, you ano, talk to him about that para naman alam niya na kung ano yung nararamdaman mo, then wait for his response. Kapag yung response niya, ganun pa rin, parang wala pa rin pakialam, parang wala pa rin siyang uh, pinapakita sa yung uh, walang pakialam na, okay, sinabi mo na yung totoo, ito nararamdaman mo, pero wala pa rin siyang, wala pa rin epekto, bitawan mo na yan. Okay? Kasi hindi siya worth it. Hindi hindi kanya worth, ano, uh, deserve na makasama sa panghabang buhay. Uh, Marilyn Kadungon, di ako nakaumpisa. Watch ko na lang sa YouTube. Uh, yeah, I could, uh, yeah, send that uh, maya-maya ng konti. Uh, thank you, Merlin si The One, uh, kami naman ng uh, ah, in simple way, tuloy-tuloy ang communication kahit madalang kami lang kaming mag-usap sa video call. VC di ba? At siya ang uh, ah, nag-message every time. Uh, wala siyang work. Uh, that's sweet. That's good. Si Escote, hello, watching from uh, Damdam. Damam, sorry. <laughs> Kese, uh, paano ba kita makausap, DJ Ron? Uh, for some advice na lang para matu- matauhan ako. <laughs> Ganun ba? Message mo ako dito sa page natin. Okay? Or if you want, you can uh, no, uh, lagay mo dito sa comment section. Then malay mo, di ba? Um, hindi lang ako makapagbigay sa iyo ng advice. Lahat kami dito. So Rina, thank you so much. And here's number nine. Okay? Uh, siyam, pang siyam sa mga signs kung uh, one-sided love affair talaga ang iyong samahan, ang iyong kasintahan. Kung ikaw ay lalaki, kasintahan mo babae. Siyempre, kung ikaw ay babae, kasintahan mo lalaki. Ito na. Lagi kang burned out. Okay? Uh, kapag uh, kasama mo siya, kasi you always want him to be happy. Okay? Lagi mong iniisip ang kanyang kasaya, uh, ang kabutihan, um, kasiyahan, uh, siya lagi ang iniisip mong mapabuti. So, ang dumarating sa punto na nababurn out ka na hanggat sa na-stress ka na, kakapagod naman tong ano namin, samahan namin nga ganun. So, parang gusto ko na mag-give up, ayoko na, yon nababurn out ka na. Lagi mo na feel na parang uh, trabaho ang uh, pagbibigay ng kasiyahan sa inyong relationship. Okay, ang sad part nito ay uh, ikaw naman yung nagbibigay nga sa kanya ng kasiyahan. Kaso, ang sad part, ikaw yung hindi nagiging masaya. Kasi napipressure ka na sa relationship nyo na lagi mong iniisip na sana lang ang dapat ganito, maging masaya siya para hindi niya ako iwan, para mag-continue kami kasi mahal ko siya, baka wala na ako ibang mahanap na kagaya niya. Isang malaking kalokohan yan. Okay? Uh, niloloko ka lang ng iniisip mo. It's not true. Kasi uh, <laughs> kung talagang siya talaga para sa iyo, hindi mo kailangan super effort ng ganyan eh. Kasi um, dapat magiging magaan sa inyong dalawa eh. Dalawa kayo eh. Dalawa kayong magbubuhat niyan. Hindi lang ikaw. So kapag nabibigatan ka na, napipressure ka na na na, na, ano, na stress ka na sa relationship niyo, hindi yan talaga para sa iyo. Sabi nga nung auntie ko, if she's still watching right now, hi auntie, um, I could still remember uh, what she said na kapag talaga ang isang relationship ay uh, designed ni God para sa iyo, sa atin, ito ay hindi magiging mahirap. Smooth sailing, sailing ito. Kasi talagang ito yung gusto ni God para sa atin. But hindi naman ibig sabihin na kapag kayong dalawa na nagsama in the future, nag-asawa, wala talang problema As long as nandito tayo sa, sa, sa mundo, magkakaroon tayo ng problema. Ang kaibahan lang, kapag talaga kayo meant for each other and God uh, um, talaga ang, si God talaga ang nag-decide na siya ang para sa iyo, may mga problemang darating pero ma- magiging magaan yan kasi may katuwang na kayo at tutulungan kayo ni God na maayos ang inyong problema at hindi kayo pababayaan kasi ibibless kayo. Parang yung pag-bless niya kay, kay Adam and Eve na lahat na lang pinuprovide niya kasi mahal niya yung dalawa. At alam niyang match yung dalawa. Kasi siya nga talaga yung nag nag ano, nag, nag ano ba yung tao dito? Nag-match, nag, uh, naghanap ng kapareha ni Adan. So yun, let God uh, find the best person para sa iyo. Okay? Huwag ikaw ang maghanap. Kasi kapag ikaw naghanap, kapag tayo naghanap, most of the time, mali ang ating nahanap. Okay, so good. Thank you so much, Merlin. Number 9, agree po ako. Okay, and si Rain Vilmont. Ngayon, i-recap ko lang ha, yung mga nandito at uh, yung mga hindi nakahabol. Ang uh, masasabi nyo, mga signs kung one-sided love affair ang isang uh, samahan. Number one, kapag wala siya masyadong tinatanong sa mga personal questions. Okay? Number two, hindi niya pinaparamdam sa iyo na parte ka ng kanyang future at ng mga plano niya. Number three, um, ikaw lagi ang uh, nag-take uh, action ng uh, anumang bagay. Pag-text, pag-call, pag, uh, pag-initiate ng uh, date. Okay. Number four, napaka-bihira niyang uh, tanungin niya ang iyong opinion sa mga bagay-bagay. Number five, uh, uh, nakita mong sarili mo na nagkipag-compete ng uh, oras niya sa mga kaibigan niya at sa uh, mga bagay na ginagawa niya. Number six, um, hindi man lang niya binabalik sa iyo ang mga romantic gestures mo like uh, uh, saying uh, I love you, uh, holding hands, uh, uh, whispering words, uh, sweet words, wala. Walang ganon. So, yan ang number six. Number seven, um, di mo na-feel na secure ka sa inyong uh, relationship. Okay? Lagi mong iniisip na anytime baka tumaob na ang iyong relationship. Number eight, uh, wala talaga siyang uh, concern sa mga goals mo sa buhay at sa mga plano mo. Hindi ka na nga pl- ang kasabay niya sa plano niya, wala pa rin siyang <laughs> concern sa mga plano mo rin sa sarili mo. So wala siyang pakialam. And number nine, nababurnt out ka na. Okay? Nawawalan ka ng uh, gana, napapagod ka na sa relationship niyo kasi ikaw lang ang laging nag-iisip para mapasaya siya. At ikaw naman, habang ginagawa mo niyan, ikaw naman ang nalulungkot sa ginagawa mo. Kasi nauubos ka. Sabi nga ng isang pastor, um, kapag daw uh, ang isang tao, bago pumasok sa isang relationship, dapat buo na siya. Okay? Buo, sa, buo na siya. Huwag niyang hanapin ang kabuuan ng sarili niya sa kanyang kapareha. Kasi kapag pumasok siya sa isang relationship na hindi siya buo, at yung kapareha niya ay hindi rin buo. Wala, laging away yan. Okay? Ngayon, kung pumasok siya sa isang relationship na hindi siya buo at yung kapareha niya ay buo, wala, mauubos yan. Mauubos yung kapareha niya hanggat sa, yun, ma-burnt out na. Kaya lagi nating isipin na hindi talaga kapunuan ang isang tao sa ating sarili. And only God can complete us nobody can complete us. Okay? Hindi totoo yung sinasabi ni Tom Cruise sa movie na you complete me. That is not true. Only God can complete us. Okay? So yun, laging isipin na buuin mo na ang iyong sarili. Ah, secure ka na. Isipin mo na kahit wala akong kapareha, masaya ako. Okay? So kung gusto niyo pang malaman at mas maintindihan ang uh, ang tinuturo kong yan, hanapin niyo yung video ko na bakit walang forever. Doon ko diniscuss ang uh, topic na yan. Okay? Hanapin nyo na lang sa YouTube. So yun, thank you so much for joining. At uh, sana may natutunan kayo dito sa ating uh, live uh, program ngayon. One-sided love affair. One-sided love, mas mahal mo siya kaysa siya sa'yo. Yan po. Maraming salamat. And basahin ko na lang yung mga remaining uh, messages dito. And uh, may uh, final announcement tayo. Um, Maria Bell, uh, DJ Ron, nice topic for tonight. Thank you so much. At mabuti naman ay uh, nagustuhan mo yan. Veng Liwanag, DJ Ron. Hu, hu, hu, hu. Bakit? What's wrong, Veng? Ayun, bakit ba? Ano nangyari? Mm, Rain Belmont, amen. Yes, amen talaga. Uh, e Jelena, Sial, yes, idol number 8, parang relate ako. Thanks, uh, mapagmahal man siya. Pero parang ganoon din siya. In, hindi siya concerned sa mga plano. Yeah. So at least alam niyo na yung mga signs na yan para hindi na kayo masyadong nagtatanong at nag... Uh, ah, yung nga, sabi dito, di ba? Sabi dito sa isang uh, sign, parang hindi ka na talaga secure. You always uh, second guess sa halaga ng iyong relationship. Kapag ganun, ang um, kailangan mo na talaga mag-move forward. Ha? uh, huwag nyo nang pag-aksaya ng panahon ng isang tao na hindi naman talaga ikaw totoong mahal. At lagi mong iisipin na may totoong nagmamahal sa iyo, si God, through Jesus Christ. And si God talaga ang uh, totoong magbibigay sa atin ng pagmamahal. And He sees our heart and uh, uh, He uh, knows how uh, what we feel, Uh, kaya isabi mo sa kanya, Lord, uh, nakakalungkot naman. Um, ikaw na bahala sa akin. Tanggal mo, Lord, itong uh, feeling ko of ano, uh, wanting and uh, yung needy uh, feeling ko na laging gusto kong meron akong kasama kasi I am not ano, parang secure na natatakot ako mag-isa, natatakot ako tumanda ng uh, mag-isa, mga ganung mga negative uh, ano, uh, bagay sa buhay tanggalin natin yan sa isip natin, sa buhay natin. Kasi makakapag ano lang yan sa atin eh, makakapagbigay lang yan ng stress. And uh, kapag maraming stress ang buhay natin, ikaw din naman na magkakasakit yan. Hmm? Okay? Huwag mong, huwag mong isipin ng edad natin. Ang edad eh, number lang naman yan. And uh, marami pa akong mga kaklase mga babae ang gaganda nga nila eh. So I am <laughs> so wala pa silang mga wala pa silang mga asawa. Eh, mga mga, mga klase din akong lalaki din na ganoon din, mga soltero pa. Kasi alam nila na ano, hindi sila naghahanap. Okay? So mga ladies naman naintindihan ko meron kayong body clock na sinasabi na parang uh, ano bang tawag diyan yung may panahon tala kayo na hmm, kailangan habulin na uh, pero wag eh kasi merong kwento sa Bible na super tanda na nila binigyan pa sila ng anak Ha? Ang ah, point ko dito, ipag-ubaya mo sa kanya yung mga bagay na yan kasi ang miracle ay nandyan yan eh. Kung talang bibigyan ka ng anak kahit uh, ilang taong ka pa, ah, minsan hanapin ko yung kwentong yon. Very old sila. Then binigyan pa sila ng isang anak. Kasi alam ni God na kailangan nila yung anak na yon. So yun, so huwag mo nang isipin yan. Alright? So Veng, uh, e-, uh, E-Ray, and the rest, uh, wait lang, si Veng may uh, message dito. Teacher Ron, lahat ng nabanggit mo po nangyayari. Aw, kaya ka nalulungkot. So Veng, yun nga ang point ko doon. Huwag mo nang masyadong pahirapan pang sarili mo. Okay? Ayun yun, tingnan mo. Uh, ikaw pang nahihirapan ngayon, ni dapat nga eh, kapag pumasok ka sa relationship eh, uh, magaan kasi may katuwang ka. Ano pang rason na pumasok ka sa relationship kung ikaw lang naman ang uh, magbibit-bit ng uh, relationship nyo? Diba? Dalawa dapat yan. Ikaw sa kaliwa, siya sa kanan para magaan ang iyong dadalhin. Okay, thanks for nice topic, Idol. Relate talaga ako kaya I let, I let him go. Okay, laging. Uh, thank you, Eray, uh, uh, Jeline. Thank you. And uh, yeah, laging idaan sa pagdasal ang ating relationship. Oh, by the way, I want to show you something. Wait. Can you see that? Who wants this shirt? Ah, uh, okay. Actually, wala naman akong plano na gumawa ng shirt. As in, wala talaga. Especially yung isa, may mukha ko. uh, <laughs> ah, wala naman akong planong uh, gumawa niyan kasi sa totoo, na nahihiya akong pakita yung mukha ko dyan sa eh, yung pagsuot ko nga nito na nandiyan yung mukha ko eh, na feeling ano ako eh, na parang nahihiya ako sa sarili ko eh. So anyway, it's uh, it's a way of ano, someone kasi eh, hindi marami kasi talaga. Noon, pa isa-isa lang, sabi ko, wala eh, parang nahiya akong gumawa ng shirt para sa <laughs> But uh, hanggat dumadami, dumadami, nagre-request, uh, nagtatanong kung paano daw maka-support sa Hugot Radio page, uh, sa channel, sa YouTube, and sa Facebook. Kasi sa totoo, um, ano naman talaga, kailangan talaga ng uh, assistance yan. Uh, number one, syempre, we're uh, using uh, yung effort natin. Kailangan, kasi solo lang ako dito eh um, ako lang naman talaga ang nag-work ng uh, lahat ng uh, bagay dito sa, <laughs> sa, sa channel. One-man office, kumbaga. One-man team. Wala akong katulong, wala akong katulong mag-edit. Ah, uh, wala akong katulong mag-research. Uh, wala akong katulong gumawa ng uh, yung mga yung uh, bagay na gusto kong i-share sa inyo. So, sa madaling sabi, kailangan ko din ng internet, kailangan ko ng kuryente, kailangan <laughs> lahat. No, hindi ko iniisip yan kasi mayroon naman akong work eh. Kaso nga, um, yeah, may point naman. May point naman na gusto na talaga makatulong. Uh, kaya the more na maraming nagtatanong, so nabigyan, na, na, na, ano ako, na-push ako na gumawa ng ganito. Na it's a way, kung if you want to uh, support, you can, can do so by uh, getting a copy or a shirt. Uh, kung gusto nyo, kung gusto nyo itong uh, design na to or yung mukha ko, uh, it's up to you, okay? Uh, makita nyo yung mga designs. Gusto ko kasi ipakita sa inyo yung ano, um, yung page mismo. Kasi meron ditong mug, meron ditong uh, case, merong sweatshirt, merong pillow, may towel, may uh, may uh, different uh, sizes and designs ng shirt. Uh, meron din tayong ano, uh, yung uh, Hugot Romans uh, shirt. Baka magustuhan niyo yan. So, it's up to you. Okay, uh, eh, hindi ko naman yung pinipilit. Yung mga gusto lang ha. Yung mga nasa abroad, mas the best yung uh, online version, I mean, online shop. Pero yung mga nandito, um, pwede naman yun. Okay naman kasi kinukwento ko, ano, um, halos parehas lang naman eh. Kung papadala pa sa inyo, mas mapapamahal pa nga eh. Pero on the best, kung meron kayong kakilala na umuwi ng Pilipinas, di ba? Uh, so, mas makakatipid kayo doon. Pero kung talang wala, just go to that uh, link na pig-share ko kanina at uh, makikita nyo doon yung mga designs na available dito sa Hugot Radio. Ngayon, kung uh, dito kayo sa Pilipinas, sabihin niyo ako kung anong, which one. Kung itong suot ko ngayon na puti or ito. So, bahala na po kayo. Hmm? Yung sa online, mas the best uh, option yun para sa inyo sa mga wala dito sa Pilipinas. Nice po, DJ Ron. Thank you so much, Daisy. Thanks, uh, nice topic. Si Maria Bella Makarai, good advice. Advice sa uh, DJ Ron, pray to God and follow His will. Uy, tama yun. Yun ang, tam- yun ang the best na uh, advice dyan. Follow God's will, not our own will. Okay? Although we have free will, uh, it's still best to follow His will kasi most of the time, our will isn't the best. Okay? Okay? And Jocelyn uh, Raymond de la Cruz, pag-uwi ko na lang, DJ Ron, saka ako mag-order ng shirts. No problem, Jocelyn. Thank you so much. Si Iray, uh, paano yan? Uh, mag-order idol. Sana meron akong ganyan. Pero gusto ko kulay red. Meron doon. May red, may pink, may blue. Doon sa link na senior ko. God bless you too, Marilyn. Yes. Sigad lang ang uh, pag-asa natin sa buhay natin. Okay, Bang Liwanag, salamat sa uh, ah, DJ. Bawi kami sa iyo. Wow naman. Thank you so much. Bang, huwag na masyadong mag-worry, okay? Pray ka lang. Kaya mo yan. Sa ganda mo niyan, iiyakan mo yung lalaking ganyan. Di ba? Huwag na. Kaya mo yan. Yung mga nandito din, lahat tayo may uh, pag-asa na magkaroon ng magandang bukas, magandang uh, samahan, magandang, magkaroon tayo ng magandang kapareha So, wag mong uh, masyadong sinisising sarili mo. Hindi mo kasalanan yan. It's just that uh, nagkaroon ka ng kasama or napili mo yung tao na talagang hindi the best para sa iyo. Kaya nagkakaroon ng problema. Okay, gotta go na. Ingat ha, ah. ingat kayo lagi. And kung punta kayo ng uh, work, lagi kayong mag-pray bago umalis ng bahay. And uh, just uh, enjoy. Have a good life. And laging si God ang unahin at siya ang sentro ng buhay para laging gumaan ang ating life sa mundong ito. Ay.